Naši ljudi su gordi na svoju mukotrpnu historiju, gordi su na svoju narodnu slobodiločku borbu, gdje su tako krvavo plat, koji su tako krvavo platili svoju slobodu. I ne, nije čudo da oni danas tako ljubomorno čuvaju taj sobstveni, sobstvenu slobodu, da čuvaju svoj ja, da vole slobodu, da vole mir i Nažalost, žao nam je što nas mnogi iz inostranstva ne mogu da razumije u čemu je stvar.